Aquí comença Onda Libre. a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més un programa de Onda Libre a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada. diumenge 18 de gener, quan són les 12 i un minutet. Uh, la, setmana que va, la setmana passada perdó, no, no vam fer programa, vam fer una aturadeta, postfestes, uh, bé, per motius d'agenda, però bueno, aquesta setmana ja comencem normals el programa amb tots vosaltres. Uh, diem, com sempre, al principi Uh, les dades del programa, uh, ja ho hem dit, s'emeten diumenge uh, en directe a partir de les 12 fins a dos quarts de dues i els dimarts a partir de dos quarts de dues tenim la reemissió. S'escolta per el 91.4 de la FM de Barcelona i per tots aquells que ens es vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana no ho teniu que fer més que consultant la plana web de la ràdio www.contrabanda.org i allà hi podreu trobar l'enllaç per emissió online. Les vies de contacte, doncs el número de telèfon per trucar en directe al programa, 93 317 73 66. També teniu un e-mail per poder-vos posar en contacte al llarg de la setmana i dir la vostra sobre el programa. És ondalibre.com 1917 en números arroba yahoo.es. ho tornem a dir, libre 1917 arroba yahoo.es i pels nostàlgics o interessats en programes passats i que vulguin tafanejar una miqueta sobre aspectes i continguts que hem anat fent en aquest programa, doncs no teniu que anar més al blog d'aquest, que és el www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com Bé, i sense més preàmbuls, comencem el programa. Posem una cançoneta, expliquem continguts i comencem a calentar motors. Ha començat Onda Libre quan són les 12 i 4 minutets. Bé, nois, doncs això, comencem el programet, eh, fem una, hem fet aquesta pauseta i ara fem 5 cèntims de quins són els continguts d'avui. Eh, Bé, com ja m'han dit fa dues setmanes, el tema més uh, punyent a nivell informatiu és el eh, de l'agressió israeliana a Gaza i nosaltres vam intentar aconseguir contactar amb gent de la Casa Palestina però bueno, ha sigut bastant difícil, eh, diguem que porten una activitat frenètica intentant doncs, saber com estan els seus familiars, anant a mitjans aquí, endegant tota, i desenvolupant tota una campanya que, que estan d'aquí amb el tema del boicot, i al final, eh, sort, que es va fer ahir un acte a Revolta Global, a l'Ateneu Rebel, dels companys de Revolta Global, Esquerra, ara Esquerra Anticapitalista, per això de les europees, on feien una xerrada amb el títol que hi ha darrere de la massacre de Gaza. I, evidentment, com us havíem promès, algun testimoni directe, o almenys entrevista, o, o comentari que no fos el nostre, no? evidentment, sinó només, no només conèixer la nostra opinió, encara que sempre fonamentada en informacions que podem anar traient dels diferents mitjans de comunicació alternatius, ja sigui premsa o internet, doncs van dir anem cap allà i, i aconseguim aquest material sonor. És una xerrada de mitja hora que recull les intervencions de la Silvia Andahan, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i del Jorge Sánchez Jiménez, membre de la xarxa d'enllaç amb Palestina. Bé, la, el tall aquell, el, el, el material sonor que hem portat d'aquesta xerrada dura, dura dos, dos quarts, uns 30 minutets, ho posarem 15 i 15, primer deixarem la intervenció de la Silvian, pararem, farem una pauseta musical i posarem la, la intervenció del... Espereu, que us ho dic, del Jorge Sánchez Jiménez de la xarxa d'enllaç en Palestina. Després eh, llegirem alguna noticieta de, que tingui a veure amb actualitat de la massacre del genocidi que està cometent Israel a Palestina, alguna última novetat que, bueno, que sigui de notícia, vaja, lamentablement, evidentment. I després ja començarem amb, amb la tema de l'agenda o dels altres, eh, que deixem sempre al final del programa, on volem reflectir no només agendes, sinó els últims eh, casos i temes relacionats amb, amb repressió i presos tant a l'estat espanyol com a, aquí, a casa, als països catalans. I bé, i també intentarem tractar coses que es parlaran la setmana que ve, es faran xerrades com el tema del Congo i bueno, la guerra civil que es viu ara mateix en el país. Aquests seran els continguts del programa. Us convidem a que us quedeu fins a dos quarts de dues amb nosaltres aquí a Ràdio Contrabanda. Doncs eh, el que farem és posar una breu, breu, breu pauseta musical i tot just després de la cunya del programa començarà, començarà aquest, eh, aquesta aquest tall de veu que us hem portat, aquest material sonor que us hem portat de la xerrada d'ahir sobre la massacre que hi ha darrere de la massacre de Gaza que es va fer a l'Ateneu Ravel. Doncs ens veiem en directe un altre cop amb la meva veu fins d'aquí a uns 30-35 minutets. Esperem que ho disfruteu i, evidentment, sabeu que les línies de telèfon resten obertes per eh, poder fer la vostra col·laboració al programa, eh, donar la vostra opinió, si voleu, després d'escoltar de, el tall, jo no tindré que... ja ho sabeu, eh? això és micros completament oberts per tot aquell que vulgui fer la seva intervenció després d'escoltar les dues intervencions dels companys que van parlar ahir. Doncs anem amb la pauseta musical i després què hi ha darrere de la massacre de Gaza. anyway. Especially that beef you would like that. No, yeah. Yo, yo Tone, man. Thought you was innocent, man. What you bad for? Man, on a bull warming, man. You know how they do, man. Yo, I break it down, man. Yo, fuck break it down like this. Take it. Hey, yo, I jumped from the eighth floor step, hit the ground, the <laughs> fell. Cops is coming, running through the <laughs> stairwells. I ain't hear nothing bugging. Only thing I remember was a bull This summer, so I stopped at the second floor, ran across. This Since falling, my pockets is mean. Took off, made track look easy. The walkie talkies and DTs had black. They was rated PG. Run, I will not give up. No, quick flag the car down. Yo yo yo, go till they come now. Ah, off quick, back up, hit the dog, turn downhill like the molly. Run, I will not get back. home when I'm 56. Oh. Die with the heart of Scarface and take 50 licks before I let this throw me a bounce. If you a good kid, bounce through the bird hop curse, worry and serve it. Got nerve, heard I was killing. They must got word that I told the chief Rich Run if you to the school zone. Run if you getting chased with no shoes on. Run, then run. Cops got they giving out life like Valentine's. see me coming, get the out the entrance. Run, run, cops got. You ain't up for a mix. They don't knock you for doing something smart. They, they knock you for doing something stupid. Matter of fact, I might got take my yeah, shirt off. Go in, go in. It's Task Force Tuesday. The Knox is in the black car. Uh. I got 500, 100 in my backyard. Uh-huh. Clear 12 12s that look like stuffed shells. I'm cutting on the sales while they don't leave nothing shade everything. I learned from the OGs, save everything. They come by one more time, they gon' hop out. They too deep and one is a get knocked out. Then I can get rid of the but I just copped this pretty thing, so I'm dipping with that. Uh, downshifting on them like I got gears on me. Besides that, I got about five years on me. Run. Scared to death, running like I got bears on me. Tim start feeling like they Nike airs on me. It's hard for me to slow down, it's like I'm on the thruway. I belts in the crib on the floor by my two-way. Now I'm trying to hold my up and my pants too. they don't kill me, they gon' give me a number I can't do. Rather it be the streets than jail where I die at. And I'm asthmatic, so I'm looking for somewhere to hide. But they too close, and I got this new. Imagine if I would've let off the two. You know what I gotta do. Run if to the school zone. Run if you getting chased with no shoes on. Run, then run. Cops got they giving out life like politics. Run if you ain't do you in that next felony is like three zip. So run, hop fences, jump over benches. When you see me coming, get the out the entrance. Run, then run. Cops got Nah, that's the young dude. He good. Who you? Come. What you gotta say, G? Dublin City. They got me running way 300. Cool stuck in my under my stomach. Yeah. And I don't even know why they chasing me for. Cause I'm dirty like the corner in the bathroom floor. So I run through the alley when I cut through the block. Running so fast, you would think I'm chasing the cops. Right in broad daylight, in the middle of winter. I can't go to jail. My mother cooking chicken for dinner. The Baltimore City Police Department trying to put me in that bunk bed cage department. But I won't let them. You're gonna have to catch them. All I heard was freezing charge, I sprint and flee. They got K9s and I don't need that shit on me. Body on the, I don't need that pit on me. But I be meant for Rodney King me. Come run if it's to the school zone. Run if you getting chased with no shoes on. Run, that run. Cops got, they giving out life like monitors. Run if you ain't do, you it. That next felony is like three zip. So run, hop fences, jump over benches. When you see me coming, get the suckers did me dirty, man. Yeah. Straight up. Hold on, fam. Not right now, fam. Not right now. escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.estallalliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondalibre1917 arroba yahoo.es outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh. Federación de de Games de, eh, de Barcelona eh, formo part de la, de la Junta i com, eh, com, com Barcelona és una vila germanada amb Gaza. Jordi Ereu eh, recordava eh, ara fa uns dies que Barcelona és una vila germanada amb Gaza i també amb Tel Aviv. Les ciutats són diferents eh, i algunes fan que ens reconeixem eh, més enllà de la distància geogràfica o cultural. Mm, Barcelona es reconeix eh, avui en la ciutat martiritzada de Gaza de la mateixa manera que ho va fer amb Sarajevo, assetjada per l'artilleria i, i els franctiradors. És impossible no evocar el record dels bombardejos de l'aviació italiana aliada de Franco sobre Barcelona. De fet, hi ha certs, par certs paral·lelismes als quals la ciutadania estan mm, mostrant-se molt sensibles. El primer, duda, es la agresión criminal y deliberada contra la población civil. Algunos recorden una tendencia marcada desde la Primera Guerra Mundial. Eh, en la Primera Guerra Mundial, las víctimas civiles del conflicto representaban el 10% los muertos y feridos. En las guerras modernas, como la de Irak, las víctimas civiles representan un 90% del total. Vol decir que en las guerras modernas mejor per sobrevivir ser eh, militar. Eh? para tener una, idea de la, de, pero el cierto es que, como escribía a la manifestación de dissabte passat, això no es una guerra, sino un genocidio cuando es bombardeja amb fòsfor blanc la zona més poblada del planeta, quan s'ataquen hospitals, escoles i magatzem de l'ONU, les víctimes civils no són un dany col·lateral, sinó l'objectiu d'una campanya deliberada de terror de masses i de castig col·lectiu. Ve a la memòria, suposo de tothom, el gueto de Varsovia, una població sense escapatòria, sotmesa a l'atac d'un exèrcit regular armat fin a les, den, a les dents i una actuació plenament racista per els nazis, com ara per els militars colonialistes israelians. Els jueus d'Europa central i oriental eh, d'aquesta època, com els palestins d'ara, pertanyen d'alguna manera a una categoria de ser d'éssers inferiors. I només aquesta, aquest concepte permet de gestionar l'atrocitat. el fet que era, y eran inferiores. éssers inferiors. Per això resulta insuportable la invocación que fa el sionismo del holocausto para justificar esclavamiento del pueblo palestino. Invocar la memoria de las víctimas para reprendre los métodos del Bochins es asesinar un segon cop a 6 milions d'homes, dones i infants. Sobre todo que el referent polític majoritari d'aquella gent no, no era el sionisme ni el seu somni de la, la colonització de Palestina, sinó més aviat els diferents matisos del, del socialisme democràtic, la reivindicació de l'autonomia cultural i de la convivència com a ciutadanes i ciutadans en els seus respectius països. Per això, el Tel Aviv amb què ens sentim germanat aquí a Barcelona és el de las marchas pacifistas y el de la izquierda anticolonial israeliana. Aquella ciutadania que reclama la pau en Palestina i que diu que això no serà possible sense acabar amb el bloqueig de Gaza, sense alliberar els milers de palestins que omplen les presons israelianes, sense enderrocar el mur de la vergonya, sense reconèixer el dret de ret al retorn dels exiliats i expulsats, sense desmuntar els assentaments colonials i els controls militars a, a Cisjordània i que fan inviable un estat palestí. El nostre germanament va cap a aquesta ciutadana valenta que protesta contra la prohibició dels partits Palestina a Israel i que denuncia la deriva oberta cap a la tirania i el règim d'excepció d'aquest estat per als seus propis habitants. A, Cataluña y a España tenemos un potente lobby sionista que no más pretende justificar lo injustificable, sino que se esforza a barrejar el Estado de Israel y la seva política colonialista y de neteja étnica, presentándolos ahora como la expresión de los de la población israeliana y del conjunto de los jueus del mundo. Criticar a Israel es presentar como un ataque antisemita. Aquesta gent, pero, todos eh, tot i eh, ser, ser sorollosa, sorollosa i mediatitzada, no representa els jueus del món. Són solament 40% dels jueus del món. Per contra, el sionisme fomenta l'antisemitisme. Ja es veuen pancartes negacionistes de l'Holocaust en algunes manifestacions. Per això, són tan importants les veus d'Ilan Papa, de Naomi Klein i de tantes altres jueus i jueves progressistes que criden no en nostre nom. A Barcelona, la petita comunitat jueva està fortament influïda i manipulada per els agitadors sionistes. La dreta catalana sempre ha estat fascinada per Israel i fins a cert punt hi ha vist un cert model de realització nacional. Pilar Raola es una figura emblemática de esta adhesión a, la, a tesis Pujol es, un, es una personalitat molt reconeguda a Israel i que tant tant se exhibe tant com pot. El tripartite tripartit d'Esquerra nega qualsevol conveni amb l'État d'Israël. però és una veritat a mitges destinada a enmascarar una gran mentida. El conseller Huguet, Innovació, Tecnologia, Indústria i Recerca, estava negociant protocols de cooperació amb la recerca universitària israeliana. I, una cosa important que ningú en parla, Barcelona ha estat escollida com a seu oficial de la Unió de la Mediterrània. El posicionament favorable d'Israel fou eh, decisiu en aquesta elecció. D'aquesta nominació, que implica pressupostos i projecció mundial de la ciutat, no, <clears throat> no n'ha fet esment aquest dies Jordi Hereu. Es tracta de quedar bé, però no pas de posar en perill una fita tan preuada pel Partit Socialista de Catalunya. Si fins i tot ja s'ha amenaçat amb greus sancions qui pretengui organitzar protestes quand equips esportius eh, sportives comme le Maccabi, par exemple, viennent a à a Catalunya. la question du boycott. Le boycott, nous eh, comme Fédération d'association Federació de, de en hem firmat, eh, part de la plateforme contre la, guerre et eh, bueno, contra la guerra i hem firmat el manifest on se réclame le boycott, No? Le boycott va être effectif, eh, va régime de, la partie sud d'Afrique. -Sud et eh, la mateixa esquerra israeliana reclama que sociaux monde socials del des sanctions, envient des signaux forts au gouvernement d'Israël. La Fédération d'associations de, de de, de Barcelona s'y déclaré favorable et i clar, discuter, discutir et planter lo effectivement. Comment est-ce faire hi ha una llista ja que circulen les llistes del productes i tot això. Eh, bueno, però això pararem de com es, po es podria fer eh, en el debat, si voleu. Per al moviment veïnal eh, fer costat a Palestina és un deure eh, democràtic de solidaritat, però també és un afer intern que té a veure amb l'exigència de transparència als nostres propis governants i que té a veure amb la cohesió social i la lluita contra el racisme. Quan els Estats Units i Anglaterra ultimaven les, els preparatius de la guerra d'Iraq, Bush para deia que la política exterior nord-americana no la decidirien les manifestacions de Barcelona, us recordeu? Eh? En qualsevol cas, nosaltres estem orgullosos estem orgulloses i seguirem treballant per mobilitzar la, la ciutadania i organitzar-la i, i eh, eh, sí que estem orgullosos d'una ciutadania solidària que surt al carrer cada cop que els senyors de la guerra pretenen escriure el destí del món amb el sang dels innocents. I jo voldria acabar, eh, acabar eh, amb un pensament a una, a una dona, a una dona que fa 90 anys va, va ser assassinada, va, eh, eh, Rosa Luxemburg, va ser assassinada i en una, eh, estava eh, segur que aquesta dona eh, seria amb nosaltres si, si eh, en les manifestacions pacifistes aquesta dona eh, mm, el seu objecte perquè a, a, a, a, com, el seu assassinat tenia l'objectiu de mantenir un, un, un cert ordre a Europa, no? Potser les seves últimes paraules expliquen el perquè d'aquestes barbaries, com la, la, el tema d'aquesta d'aquesta conferència, bueno, xerrada d'avui, és explicar el perquè d'aquestes barbaries, per què, perquè aquestes... Eh, jo, eh, potser que la, la Rosa Luxemburg eh, fa 90 anys havia, les, les seves últimes paraules havia dit això i, i, i mm, penso que Entraîne que si, eh, la révolution en Europe avait avancé, peut-être que le sionisme et eh, ce qui passe aujourd'hui n'aurait existé. L'ordre règne à, Berlin. Berlin. bien stupide. El seu ordre est édifié damunt la sorra. Des de demà, la revolució s'aixecarà de nouveau amb estrepits, proclamant per vostre terror era Sok Sere. de cada Bé, doncs eh, anem amb la bosseta musical Promesa i continuarem després amb la segona intervenció de la xerrada d'ahir que hi ha darrere la massacre a Gaza. Recordeu, esteu a Onda Libre, a Radio Contrabanda i teniu un número de telèfon per poder-nos trucar en directe. És el 933177366. Doncs l'ho dit, anem amb aquesta pauseta musical i posem la segona part. s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93 317 73 66. nos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo no reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los sabido. Sí, bueno, jo volia apuntar una, uns quants elements pel, pel debat, perquè són elements que nosaltres mateixos també estem, estem xerrant dintre de les nostres assemblees, de la xarxa en Palestina i també amb gent de la comunitat palestina. Eh, una de les, una, un dels tòpics i de, que està sortint eh, constantment eh, és l'inici d'aquest revolutament de la violència a Gaza, no? I, i per, perquè eh, ara, ara el dia 27 de, el dia 27 va ser de desembre van començar les hostilitats per part de bueno, bueno, eh, diguéssim que es van intensificar les hostilitats per part del, de l'estat d'Israel sobre una Gaza que en teoria eh, segons els mitjans de comunicació i segons una mica l'opinió mundial la causa era que Hamas havia trencat la treva eh, pues, eh, eh, llançant coets d'aquests que tenen ells a artesans i que han provocat, per cert, eh, em sembla que set morts els últims vuit anys. Eh, bueno, eh, hi ha diverses coses, no? Jo crec que hi ha diversos elements. Primer, com tots sabeu, hi ha eleccions a principis de, de febrer a, a Israel i que els partits que estan des de l'ICUT fins a Calima fins al partit eh, la socialdemocràcia a eh, Israel, perdó pues, eh, estan eh, fent una lluita pel poder i responent a una malauradament a una opinió generalitzada dintre de l'estat d'Israel que el camí per, eh, per imposar una mica el, la pau dintre dels territoris ocupats és pues, l'ús de la violència no? Eh, llavors hi ha les i realment per un costat, després ja eh, eh, recordem que Bush ja no és el president dels Estats Units, bueno, el dimarts prendrà eh, a l'Obama prendrà el seu el càrrec de, de presidència i això també podria ser un avís no? a la nova administració d'Obama que tot i que la Hillary Clinton ja s'ha declarat i ha dit que eh, tenen un incondicional suport de l'administració de la nova administració americana, però bueno, eh, també és important remarcar que s'ha fet ara i no quan estava al Bush, sinó quan s'està fent una mica la transició. L'altre element que a mi m'agradaria eh, destacar és també que les dates del Nadal, a part de que, de que són totes una, una, una, uns moments on sembla que l'activitat política baixa, també hi havia un canvi de la presidència de la Unió Europea. Vull dir, Sarkozy surt eh, i entra el president de la República Txeca i això també fa que hi hagi una espècie de buit uns, durant uns dies que això ens fa pensar, ens fa pensar que aquesta operació no respon als últims dies d'un atac o d'uns coets, sinó que estava planificada, com ha sortit també durant, en alguns mitjans de comunicació de feia molt temps. O sigui, una, I una, una altra vegada ens trobem que les informacions no responen d'alguna manera als anàlisis més, més de fons de que aquesta operació portava ja sis mesos preparant-se i que eh, inclús havien fet camps, de, camps reproduïts de les ciutats de Gaza al, al desert del Negev i s'estava intentant, bueno, s'estava preparant i estava tot planificat per dur aquesta eh, ofensiva o aquest in, aquesta intensificació en les hostilitats i aquesta massacre realment eh, que, que jo encara em pregunto com hi ha gent que pot eh, justificar i pot defendre però tot i així també és una cosa que eh, hauríem d'analitzar com després de tot això encara la premsa i les tertúlies, i sentiu les tertúlies d'emissores tan, diguéssim, progres i dirigides a, per exemple, jo sentia últimament la RAC1 i inclús a la que té un públic entre 30 i 50 anys i que, i que és eh, una emissora que connecta molt amb, amb diguéssim, amb sectors progressistes o és, és, és increïble com la, la, els opinadors i els creadors d'opinió són totalment tendenciosos a favor de la legitimitat que té l'estat d'Israel per tal de, eh, de fer el que està fent. No? També nosaltres pensem, i això també volem compartir de les Agències en Palestina, que ara ja eh, cal donar un següent pas. Com ha dit la Silviana, la meva companya, eh, ara nosaltres eh, des de la xarxa d'enllaç en Palestina i també amb la plataforma Altura la Guerra però també amb les reds eh, europees de suport a Palestina i també amb eh, les contraparts de Palestina pensem que ha arribat el moment de començar a dir les coses pel seu nom i, i ja no parlar d'ocupació sinó també parlar d'apartheid perquè eh, el que està passant a Palestina, el que està passant a Palestina, el que està passant a Cisjordània, amb l'augment de, de colònies, per part de, per part de, de, de població israeliana, colònies que estan amb les seves carreteres, amb, la seva, amb, les, amb les seves comunicacions i estan eh, dient-ne que ens van vendre lo de Gaza, la, la, lo que era el descuelgue de Gaza l'any 2005 eh, no ens van dir l'altra part que mentre s'endanaven de Gaza incrementaven un 20 o un 30% dels colons a Cisjordània doncs eh, pensem que hem de començar a donar un pas endavant i, i ja que tenim una mica eh, sobre, sobre la taula el debat a Palestina i la gent ja comença a entendre també hem de començar a fer accions dirigides a que la societat civil comenci a apretar a aquells que tenen responsabilitats i eh, d'alguna manera eh, normalitzen, entre cometes normalitzen les relacions amb un estat que està generant un conflicte i que està, eh, és, un, és un estat colonitzador i que està eh, fent una, un règim de parheit i de, bueno, parheit amb, amb Palestina. Per això, quan nosaltres parlem de boicot, no només ho parlem amb un boicot invisible, sinó que el boicot invisible que surt a la, el boicot a totes les pàgines de, de, de moltes entitats pues, eh, sobre boicot i Israel, boicot d'Israel. pensem que això ja s'ha de materialitzar amb, amb, amb actes concrets no? per exemple la meva companya parlava del boicot acadèmic eh, Israel, l'estat d'Israel ha normalitzat de, de manera, o sigui, ho tenim interioritzat, no? que el Maccabi jugui l'Eurocopa que eh, Israel estigui cantant a la, a la és una cosa que ningú, ningú o sigui, ho tenim tan, tan dintre nostre que és una manera, són maneres d'introduir que Israel eh, bueno, està dintre d'Europa i té una influència dintre de la Unió Europea i pensem que això s'ha d'acabar això s'ha d'acabar llavors el, el, el boicot acadèmic i esportiu amb el, amb el tema del Maccabi i Eurovisió serien dos targets que a estudiar i només nosaltres només posem sobre, sobre la taula coses que existeixen i que la societat civil haurà de treballar per mirar una estratègia d'acció per trencar aquesta normalitat que ens pretenen imposar no? després els nostres governs no, no voldríem oblidar que el govern del Zapatero eh, ven armes també a l'estat d'Israel llavors això és algú que eh, la majoria social de l'estat espanyol sí que, sí que pot, sí que, sí que pot acollir-se no? o sí que pot eh, diguem-ne adherir-se a aquesta demanda de prou venda d'Israel prou venda d'armes a l'estat d'Israel no? i això és una, una altra cosa que està, diguéssim, dit als pressupostos de l'Estat, doncs el Ministeri de la Defensa doncs hi ha unes, unes xifres i unes quantitats d'armes que, que es venen. Penta de la Generalitat doncs ja sabem, com ha dit la meva companya, els convenis de col·laboració i ells diuen que no tenen convenis, que no tenen acords, però sí que, com tothom sap, i si entreu a la pàgina d'Esquerra Republicana i si entreu a la pàgina del govern, sí que s'han promogut i es, i es promouen eh, acords, o sigui, significa que eh, se'n va al Caró Moira i se'n va a l'Uet, a Israel, s'han anat ja dos o tres cops per, amb un seguit d'empresaris per afavorir aquest intercanvi de, de negocis i de convenis, protocols, com li volem dir. Però nosaltres el que diem és que, primer, que la Generalitat surti i digui no tenim cap conveni, i que també surti i digui que nosaltres de la Generalitat i mentre eh, l'estat d'Israel no compleixi les resolucions de les Nacions Unides, que sembla que les resolucions de les Nacions Unides sigui algú que no vagin amb ells. La més important la allò la 242, que diu que l'any 67 pues, es va fer la Green Line, que són els, les fronteres, i que constantment està amb el mur primer i després amb les colònies, pues no respeten, sempre que les Nacions Unides són una cosa que no compten quan es parla de l'estat d'Israel i les sancions pues no, no, no, no es porten a terme perquè, eh, ja repeteixo, hi ha una, una, hi ha una, un gran poder eh, com a lobby dintre de les estructures de poder i dels mitjans de comunicació que fan que Israel, pues, a, a pesar de que estigui fent el que està fent, encara es debateixi si té dret a defensar-se o, o, no, o, o està legitimitat a, estar amb, eh, atacant amb legitimitat vull dir, eh, nosaltres pensem que amb el tema dels convenis de col·laboració no només la Generalitat ha de dir no tenim cap conveni, sinó que s'ha de comprometre a no fer cap més viatge cap a Israel i no afavorir cap conveni amb el món empresarial de, de Catalunya. Per últim, dir-vos també que hi ha altres convenis que nosaltres sabem que n'hi han, que són de, mm, diguem, més baixa més, més baix nivell polític, però sabem que la Secretaria General de Joventut també va organitzar el 2005 una visita d'estudis amb el eh, Israelian Youth Council per afavorir les relacions entre les entitats juvenils de Catalunya i d'Israel i Palestina. Sempre es fa a distància, no? I llavors nosaltres també estem mirant aquest, aquest conveni com està i també demanarem a la Secretaria General de Joventut que es faci un posicionament. O sigui que aquests eh, boicots que eh, no són tan a nivell comercial perquè buscar un producte de primera necessitat i que sigui mm, eh, el target de fer un boicot potser és, no és tan fàcil i tampoc tan assumible no? per la societat civil. No sé si estem encara preparats per, per fer un boicot a, a gran nivell, com es fer amb el tema de Sud-àfrica fa, fa anys. Però sí que almenys tenim la responsabilitat, i jo penso que tenim la capacitat d'almenys pressionar perquè aquests convenis, sobretot a nivell d'armes, a nivell de convenis de col·laboració de la nostra, dels nostres governs de la Generalitat, pues, Bueno, més o menys això és on, una mica el full de ruta que nosaltres eh, volíem plantejar-vos i volíem una mica posar sobre la taula no? que el següent pas d'ara a part de l'estudi, a part de les manifestacions, a part de les xerrades, a part de, de seguir tota aquesta, de, de, tota aquesta tasca de sensibilització i d'intercanvi de, de, de coneixements i que la, tothom pugui entendre una mica el conflicte palestí, també és hora una mica de donar passos a, a, i esdevenir una mica l'obvi de pressió de la societat civil perquè es trenquin aquests convenis i es trenquin eh, qualsevol tipus de relacions normalitzades amb un estat que de manera eh, constant incompleix qualsevol pues això, no? qualsevol eh, resolució de les Nacions Unides, qualsevol eh, els convenis de, de Ginebra, el tema del Tribunal de l'Aia amb el mur, vull dir, no, no, mm, jo crec que això passa perquè la pressió social faci que els nostres governs siguin els que s'encarreguin d'intentar posar fil a l'agulla. Bé, i doncs amb això ja, ja hem acabat la, la part d'avui que volíem fer sobre, sobre Gaza. Eh, dic que una de les últimes una de les últimes novetats que sabem respecte al tema de les mobilitzacions aquí a, a Catalunya, a Barcelona en concret, és que el dia 20, eh, el dimarts dia 20, hi haurà una entrega d'una carta al Consolat dels Estats Units i a les 6 de la tarda on demanarem tots, no tots els que estem allà reunits, el nou president dels Estats Units, el Barack Obama, que precisament pren possessió del càrrec de president el dia 20, que prengui una postura ferma, no? una determinació ferma respecte a el que està succeint a Gaza. I després hi haurà una cassolada, una gran concentració on seria bo que tots hi portéssim la nostra cassola per fer-nos sentir davant de la Generalitat de Catalunya perquè d'una vegada comenci a trencar relacions amb l'estat genocida d'Israel i aquesta concentració serà a les 8 a la plaça Sant Jaume. Bé, eh, ja hem escoltat aquestes dues intervencions parlant del tema de Gaza, hem donat aquesta informació i ara anem amb una pauseta musical i seguim amb la resta del programa que ens agradaria tocar mm, varis temes. Un d'ells seria eh, el que està succeint ara mateix al Congo, aprofitant que la setmana que ve hi haurà una xerrada sobre la crisi humanitària que ara mateix pateix aquell país eh, eh I després eh, un tema de presos, una carta mm, oberta eh, que ha arribat sobre la situació de presos polítics i l'agenda d'Onda Libre. Doncs anem a aquesta pauseta musical i continuem el programa quan són les 12 i 50 minutets. Acola! Congo en guerra, la guerra por el coltán. Son ya más de 5 millones y medio de muertes. El conflicto en el Congo antiguo Zaire comenzó el 2 de agosto de 1989 y oficialmente acabó en el 2003, pero continúa. No es un enfrentamiento tribal o de Hutus contra Tutsis como nos quieren hacer creer. Es en realidad una guerra colonial. Las grandes compañías internacionales de la electrónica son las auténticas responsables del genocidio. La República Democrática del Congo es el tercer país de África en extensión. Posee el 34% de las reservas mundiales de cobalto, el 10% del oro, importantes yacimientos de diamantes, uriano, urán, uranio, caserita, niobio, el 70% del agua dulce de África y sobre todo el 80% total mundial de coltán. La guerra es por la posesión de este mineral, un elemento básico en la moderna sociedad tecnológica. De él se extrae el tantalio, un metal estratégico integrado en los dispositivos electrónicos, desde las estaciones espaciales a los chips de nuestro móvil o los ordenadores. Este metal se desvela como imprescindible y por tanto terriblemente deseable para las grandes multinacionales de la electrónica. Para esta pobre nación africana, esta enorme riqueza es su maldición como el caso de Irak, la increíble abundancia de recursos naturales los hunde en la pobreza más extrema. Hoy en día el precio del tantalio en el mercado es equivalente al del oro. Yeah. Dos grandes conflictos han asolado esta región en los últimos años. El primero fue la Primera Guerra del Congo, 1996-97, y posteriormente la llamada Guerra Mundial Africana o Segunda Guerra del Congo, que se inició en 1998 y acabó oficialmente en el 2004 con los acuerdos de Pretoria. En esta guerra participaron todos los países de la región, fue una guerra promovida por las empresas de la alta tecnología, high-tech, que obtuvieron enormes beneficios. La demanda mundial de Internet y el boom informático de esa década hicieron del Congo un objetivo estratégico. La guerra actual parece una reedición aumentada de la anterior. Las elecciones del 2004, auspiciadas por la Unión Europea y 17.000 cascos azules, produjeron un espejismo de estabilización un espejismo de estabilización. Participaron todas las etnias y fueron consideradas las más limpias de África. Resultó ganador el actual presidente Kabila por abrumadora mayoría, mientras las fuerzas opositoras, que no recabaron más allá del 3,5% de los votos, no reconocieron nunca los resultados. Poco después, iniciaban las hostilidades con el apoyo de países limítrofes como Ruanda, Uganda y la imprescindible financiación de las grandes compañías occidentales. Según las Naciones Unidas y la organización Human Rights Watch, el ejército patriótico ruandés, guerrilla levantada en armas y opuesta al gobierno, es la responsable de la explotación de los yacimientos de aluvión del este del país, utilizando fuerza laboral esclava, entre ellos miles de niños. Los grandes destinatarios de este tráfico son Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajistán. Los países que en este momento colaboran en el expolio del Congo, especialmente Ruanda, Uganda y Burundi, han firmado planes de apoyo y cooperación con Estados Unidos. Una parte de su deuda externa ha sido cancelada y se les premió con el reconocimiento estadounidense. Alguno de estos personajes, como el, jefe rebelde Ellen Kunda, está acusado por el Tribunal Penal Internacional de crímenes contra la humanidad. Hace meses, en cambio, fueron bendecidos por el hisopo democrático de la Casa Blanca. Sin duda, solo es casualidad que el padre del ya ex presidente Bush sea uno de los mayores accionistas de la empresa American Mineral Fields, una de las más beneficiadas con este tráfico. Según el IPI, Servicio de Información para la Paz Internacional, las principales empresas tecnológicas occidentales están perfectamente informadas de la situación y financian directa o indirectamente la guerra. El coltán es demasiado importante para reparar en pequeños detalles éticos. Compañías como Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Lucent, Motorola, Nokia, Siemens y otras compañías punteras eh, utilizan compuestos que contienen tántalo, así como las compañías que fabrican estos componentes como AMD, AVX, EPCOS, Hitachi, Intel, Kemet y NEC. Ellas son las grandes beneficiarias y, en definitiva, las grandes responsables del genocidio congoleño. Está ahora en juego no solo la explotación del país, sino su disgregación como Estado para apoderarse más fácilmente de sus recursos. Así lo denunciaron personajes como el arzobispo de Bukavu, François Xavier Magua Rusengo, al advertir de las implicaciones de las empresas occidentales y la propia misión de las Naciones Unidas a través de las tropas de interposición. La situación social está alcanzando rasgo de catástrofe, de catástrofe humanitaria como reconocen organizaciones como la ACNUR o el PAN, Programa Mundial de Alimentos o MSF Médicos Sin Fronteras. El riesgo de internacionalización del conflicto se hace más insistente por momentos. La guerra en el Congo es también y sobre todo resultado del enfrentamiento entre Estados Unidos y la China por controlar recursos mineros estratégicos. Los acuerdos firmados por China con el gobierno congoleño en el 2007 implicaban la inversión de 10.500 millones de dólares en infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos y hospitales, a cambio de 10, millones de toneladas de cobre y 600.000 de cobalto, 600.000 toneladas de cobalto y otros minerales. El gobierno asiático además pagaba entre un 20 y un 30% más que las compañías occidentales por tonelada de, mineral extraído. La firma de los contratos con China en el mes de agosto coincidió con la negociación de las compañías occidentales. A finales de ese mes, perdida la partida frente a la propuesta asiática, un antiguo militar, Loren Nkunda, con apoyo ruandés y de las compañías mineras occidentales, iniciaban la guerra. Los combates se han centrado en la frontera este, precisamente la más rica en minerales de todo el país. Esa es la realidad del conflicto y no otra. Las Naciones Unidas enviaron en el 2000 fuerzas de pacificación, el MONUC, por sus siglas en inglés. Con más de 17.000 soldados y un presupuesto de mil millones de dólares al año, es el contingente militar más importante organizado por ese organismo internacional. Su comportamiento ha sido denunciado por ONGs como Médicos Sin Fronteras y la propia Iglesia Católica, así como muchos, por muchos otros testigos. Se les acusa de apoyar a las fuerzas guerrilleras y no defender a la población civil. Es difícilmente creíble que una fuerza militar de 17.000 efectivos con armamento moderno sea incapaz de controlar a una guerrilla pobremente armada que no supera los 4.000 hombres. Algunos analistas señalan que estas fuerzas defienden básicamente los intereses económicos de las compañías de los países de pertenencia y no de los jefes de misión de la propia ONU. Los cascos azules son vistos por la población como parte del conflicto, no como su solución. El día 27 de octubre, numerosas manifestaciones contra las fuerzas de las Naciones Unidas se desarrollaron en todo el país. En Kinshasa, la capital, la multitud que lanzaba piedras contra los blindados es reprimida con armas de guerra, muriendo tres civiles y decenas más fueron heridos por las balas de los pacificadores. Abrimos comillas. El día 29, y en un alarde de cinismo, el ínclito Javier Solana salía en defensa de las fuerzas del MONUC por su ejemplar comportamiento al mantenerse en el territorio a pesar de las dificultades. El mismo día, las tropas rebeldes asomaban a la capital provincial de Goma, uno de sus objetivos estratégicos donde recientemente se ha descubierto petróleo, y proclamaban un alto el fuego unilateral. La guerra del Congo es un microcosmos de la situación internacional donde la, lucha por recursos estratégicos y por tanto escasos alcanza niveles de extraordinaria violencia y barbarie. Es una guerra colonial con rasgos propios de la violencia que nos depara el capitalismo del siglo XXI. Un conflicto que se quiere ocultar y que golpea también nuestras conciencias cada vez que compramos el último e imprescindible cachivaque electrónico. You know, what can we, the Lords, do with a punk like you? Kiss my ass, motherfucker. Burn him. Just me and you, motherfucker. Just me and you. I put trademarks around your fucking eyes. Anem amb la pausota musical i després llegim la carta de la presa política Carmen Muñoz Martínez, que està partint règim fies a les presons de l'Estat, en concret a Córdoba. Recordeu, això és Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Yo, iron, I'm never half swayed, connected with the high style and stuff, light up a chalice, I run with nothing but the wildest fellas. Come on now, long dick style niggas on the head out. Hey yo, I ain't blank my shit out. Eventually bust a rap gun mentally, We're doing this century kid just meant to be. Get on your knees and bless me with a gym in the Caribbean, skiing off white beam. Snatch Canadian cream with Scandinavians, Palladium style. Play it like 32 Arabians. The greatest lesson is don't owe. Oh, you might get stolen when I go bury me with below on. you me, let me get mine. I got my and do what you to up with the bank and thrust. Who Nordica's Jamie Summer got trained on the tour bus. We upgrade, swallow raw eggs. Read the label, hitting white label. Left the Winnebago unstable, smooth sailing. Walked in, my earth start nailing, started stealing. I'm too ill. She revealing at the ball, they kicked up, Mac. Max motion. Michael Bolton magazine quote, I'm true Bolton. Louisville, pink hill rap. Benadryl, a violin, and Alice God sounds ill. Tremendously obnoxious, no blotches. My telephone watch, your lead bartender's topless. Dead on the prosecutor, smack the juror. Me and my girl are run like Luke and Laura. We sit back on Malay and nouns, sipping mixed drinks out of broke coconut bowls. We rallying. Sit back, jollying. Sit back, jollying. Sit back, jollying. My team Somalians, pop, sit back, jollying. My team is naming like me, called Molly and drug Somalians, volleying. Sit back. Deep meditation, sound orientated, war the blizzard it. Capadonna, never catering to none. My microphone in three verses where I turn to slaughter. Your order, 5,000 back across the water. My laboratory story keep me flowing with the glory. Acapella, or deep dirty instrumental. I could blow the sky like the stormy wind blew. One gallon of Allen Park Hill profiling. I touch a face above 50 short white shoes in my position. I leave you smoke like a crackhead on a mission. Two totes of my dope, one stroke of elegance. Rated like the movie graphic, told intelligence. Person to person, it'd be hard for you to take a trophy. You better off to get somebody out to try to smoke me. Cause I'm P-L-O-T-K-O every day. Dancehall general, party fanatic colonel. Capadonna, sauna, old school, just go infernal. Veteran for rapping with the new set of ruler hard rapping. 96 job, I keep the live crowd clapping when I bow. All praises due to stat now. I spark the mic and challenge, bark the method cow every evening. I have a by myself meeting, thinking who's gonna be the next to catch a beating from my mental slinging and rap twist upon the warfare. I brutalize all competition, catch all here, cancel. That's what they said, threw up a ransom. I jacked it, stripped the beat naked, and packed Give me my awards. I wanna them, I want got. It need to be got. It need to be taken off of here. That's right. Number one. education, while the rich gets richer and the poor gets poorer. Things get higher and times get tougher. So you don't try to see so adult. Listen to me. Listen to my advice. Business before pleasure. Uh-huh. Ladies and gentlemen. Listen to me. There is nothing you can do in this world except for business. Don't try to see so and or listen to me. Don't try to be a dropper, listen to my bad brothers and sisters. Try, try, try, my dear, try your best. Uh-huh. Try Soy Carmen Muñoz Martínez, presa política militante del Partido Comunista de España reconstituido. Llevo 27 años en prisión en dos etapas y me encuentro gravemente enferma. Me operaron y extirparon un cáncer de mama en 2007. En las revisiones que me han hecho en este pasado año no hay señales de que el cáncer se haya reproducido ni hayan surgido tumores nuevos. Tras extirparme los tumores cancerígenos se me achicharró la zona con 33 sesiones de radioterapia que me han dejado secuelas como grave dermatitis, anemia y otras dolencias que me dicen durarán unos dos años. Para prevenir la aparición de nuevos tumores se me administra una medicación hormonal, tamoxifreno, que tengo que tomar por un mínimo de cinco años y que además de adelantarme la menopausia me está provocando serios problemas digestivos, sofocos, bajadas de plaquetas, secreción vaginal, dolores de cabeza, fatiga, náuseas o vómitos, sequedad vaginal e irritación de la piel alrededor de la vagina y ronchas en la piel. Pero lo más duro es que el tamoxifeno aumenta muchísimo el riesgo de dos tipos de cáncer que pueden desarrollarse en el útero, el cáncer de endometrio y el sarcoma uterino. Como todos los cánceres, el cáncer de endometrio y el sarcoma uterino pueden poner la vida en muy alto peligro. Y claro, en situación de prisión, con nuestra categoría FIES, todas las atenciones médicas son totalmente insuficientes y van con retraso. Me tenían que sacar en diciembre al hospital de Córdoba, pero no lo han hecho y cuando me saquen los análisis de noviembre ya no servirán. Por no hablar del médico de aquí, Aún estoy esperando que me pregunte una sola vez desde que me detectaron el cáncer de pecho cómo me encuentro. Se limita a recetarme la medicación porque yo se lo recuerdo, claro, por no hablar de su sinceridad cuando hace ocho meses me aseguró que había pedido salida al hospital para los graves problemas de dermatitis que el cáncer me ha acarreado. Y acertáis, nada de nada. Por cierto, os escribo aterida de frío con guantes, gorro y bufanda. En el invierno más frío en los últimos 40 años aquí en Córdoba, no sabemos lo que es la, la calefacción en todo el otoño-invierno. No sabemos si nos han apuntado forzosamente un plan de ahorro energético con la coartada de la crisis o si se trata de un nuevo método de arrepentimiento de los presos políticos, en este caso por congelación. Para hacernos más llevadera, entre comillas, la prisión, además llevamos casi un año en que ya ni nos entrega las revistas, cartas, publicaciones, etcétera, que nos enviáis. Las excusas son 100, y cito literalmente. <clears throat> cito literalmente, abrimos comillas, información cuya única finalidad es ejercer apoyo o presión social para que los presos persistan en sus posturas radicales y acaten las consignas de sus organizaciones. Cerramos cita literal. Para morirse de risa. Cuando cuando como supuestas bombas se refieren al libro Materialismo y criticismo de Lenin, a recortes de Le Monde Diplomatique y Gara, o incluso, y podéis reíros, pues es cierto, un artículo de Iñaki Gabilondo, sí, el de las homilías en cuatro. En este caso porque el artículo procede de un diario digital y cito literalmente, Internet es incontrolable, según la Administración de Prisiones. Pero a pesar de todo esto, de mi grave enfermedad, de mi situación de aislamiento, me encuentro muy bien con alegría y ganas de vivir, de luchar y de resistir. También gracias a vosotros y vosotras, por supuesto. Aquesta és la situació de la pressa comunista Carmen Martínez Muñoz a la prisió de Córdoba, autopista comarcal 479, a codi postal 14.000 o 14007 Córdoba, a l'atenció de Carmen Muñoz Martínez, 2002 del 20 de gener de, mm, a Madrid, que és la data de, de la seva, <clears throat> de la seva detenció. Última detenció, suposem. Bé, doncs aquest és el correu el correu postal per poder enviar una carta a, eh, de solidaritat a la presa Carmen Martínez Muñoz, prisión de Córdoba, autopista comarcal 479 14007 14007 de Córdoba. Evidentment, eh, des d'aquí hem volgut transmetre aquest eh, punyer, <laughs> bueno, aquest esperaïdor i punyent testimoni de la Carmen Martínez Muñoz eh, i li desitgem, <laughs> bueno, li donem tot el nostre suport i tot el nostre recolzament i solidaritat i demanem d'una vegada que els presos polítics estiguin al carrer i surtin d'una vegada i que els deixi de tenir com a, com a hostatges eh, mm, l'estat espanyol. Bé, anem amb l'agenda la, anem amb de Onda Libre. Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda. ja que hem parlat de la Carme Martínez Muñoz, que, està, que és aquesta presa política comunista que està empresonada com a hostatge de l'Estat a Còrdoba, també voldrem parlar, encara que fer un mínim esment, d'una manifestació que va haver-hi ahir, 17 de gener a les 12 del matí a la plaça de Sants de Barcelona, en solidaritat amb en David, eh, David de l'Associació Cultural La Fornal de, de Vilafranca. Aquest eh, noi eh, <laughs> que està ara mateix encausat. Eh, bé, eh, per un tema de que es va fer insumís en el seu moment i després eh, li, van, li van condemnar per una manifestació antifeixista el 1998 eh, i com ja tenia antecedents per aquesta condemna anterior per insumissió, doncs eh, una jutgessa o un jutjat va, va dictaminar ordre de recerca i captura eh, fa uns mesos i ara mateix doncs, eh, està pendent d'una sentència judicial on li poden caure fins a dos anys de presó. Evidentment, hi ha, hi ha tot una mobilització al seu voltant, arreu dels països catalans, i per poder-la seguir només teniu que consultar www.davidvilafranca.blogspot.com www.davidvilafranca.blogspot.com www.davidvilafranca.blogspot.com ara sí, anem amb el tema de ja agenda d'actes en concret. El primer és pel pròxim 24 de gener, eh, la gent de la campanya de 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència, eh, vol fer una commemoració dels 70 anys des, eh, de l'entrada de les tropes eh, franquistes eh, a la ciutat de Barcelona i el text d'encancel·lament diu fa 70 anys els tancs de l'exèrcit de Franco entraven per la Diagonal de Barcelona i la capital catalana, que ja definitivament després d'una lluita de dos anys i mig contra el feixisme. La derrota provocaria un èxode de centenes de milers d'exiliats polítics, darrere quedaven mig milió de morts i els anys següents se'ls afegirien encara més morts i presos. L'esquerra independentista commemorarà en guany aquells fets denunciant tant la repressió i dictadura feixistes com la reforma que va suposar mantenir el poder de les classes dominants i seguir negant els drets nacionals del poble català. I per això vol commemorar celebrar-ho aquest pròxim dissabte 24 de gener amb una sèrie d'activitats que comencen a les 4 de la tarda amb una trobada de colles de cultura popular. A continuació, un homenatge als lluitadors antifeixistes. A les 6 hi haurà una manifestació nacional, seguida d'un acte polític i un concert al passeig, tot això del bord de Barcelona. Uh, només teniu que consultar la plana web de 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència, per poder informar-vos bueno, de la justificació i l'explicació del per què d'aquest acte que bueno, ja de per si tampoc <laughs> necessitaria molta, no? simplement commemorar l'entrada de les tropes eh, franquistes i denunciar eh, i denunciar-ho com, com un fet històric eh, enorreable per, pels països catalans, doncs ja seria suficient, però bueno, qui vulgui continuar ampliant eh, més informació doncs ja pot consultar la plana web de 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència. Doncs l'ho dit, el pròxim 24 de gener, a partir de les 4 de la tarda, al Passeig del Born de Barcelona. I bé, com havíem dit, també teníem un acte per la setmana que ve, eh, exactament demà mateix, dilluns 19 de gener, de 7 a 9 de la tarda, eh, organitzat pel Centre de Treball i Documentació, tenim eh, la xerrada La maledicció dels recursos, el cas del Congo on eh, bé, ho acompanyen d'una nota, una nota informativa on torna a abundar en l'article que nosaltres hem llegit, que per cert no hem dit la seva referència, en concret és de l'Eduardo Luque Guerrero i és un article que ha publicat aquest, eh, el Viejo Topo d'aquest mes, Eduardo Luque Guerrero, doncs bé, eh, aquesta gent del Centre de Treball i Documentació aporten una nota informativa que el que fa és abundar en, el, en els motius eh, de per què s'està produint aquesta nova guerra amb intervenció del capitalisme forani al Congo per una qüestió de depredació geoestratègica dels seus recursos fòssils i lo important doncs, és això és començar a socialitzar eh, el coneixement de les causes i motius d'aquest conflicte i denunciar-ho alhora, evidentment, i la gent del centre aquest de... Espera, que us ho torno a dir. Centre de Treball i Documentació, que està al carrer Regomir número... Bueno, no està aquí al carrer Regomir, perdó, que faran la xerrada aquesta al carrer Regomir número 3 al centre cívic Pati Llimona i comptarà amb la presència de l'Òscar Mateos, investigador en conflictes africans, i Josep Maria Arroyo, analista de l'Escola de Cultura de Pau. Això serà demà, dilluns 19 de gener, a partir de les 7 de la tarda, al Centre Cívic Pati Gimona, carrer Regomir, número 3, aquesta xerrada amb el títol La maledicció dels recursos, el cas del Congo. Bé, i amb això ja acabem el programa d'avui. Ens acomiadem fins la setmana que ve. Esperem que tingueu una bona setmana tots i totes. Eh, recordeu, seguiu escoltando, seguiu escoltant, mare meva, uh, Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona. Aquesta, la vostra ràdio lliure i autogestionada. Fins la setmana que ve, una abraçada ben forta. Salut. La nuit, je pense à lui. é fofo.